Whoa! Açık Gazete. Müzik Kasım Perşembe Yıl 2015 Ay 11 Gün 316 Kasım 5 1437 Hicri Muharrem 30 1431 Rumi Ekim 30 Düzce depremi Günün malumatı Kasım ayında Dünden devam Bahçıvanlık Badem, erik, kayısı, şeftali çekirdeklerinin kuzey rüzgarları gelmeyen duvarlara dikmeli, uç gösterince soğuktan kavrulmaları için örtmeli. Camlı sandıklara, camlı sandıklarda yetişen fidanlara gündüzleri hava vermelidir. Bağlar krizma edilir, çubuk dikilir. Büyük saatli marif takvimi Herkese merhabalar. 94.9 Açık Radyo'da Açık Gazete başladı. Ben Can Tombil ee, ve Teknik Masa'da arkadaşım Selahattin Çolak'la beraber arka planda bize destek veren Emre Gümüşel'le birlikteyiz. Ee, bugün Ömer Madra yanımızda yok. Ee, iklim Forumu başladı çünkü. Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenmekte olan iklim Forumu'nda bugün açılış konuşmalarından birini gerçekleştiriyor Ömer Madra. Ve e, ben de yarım saatlik bir programın ardından orada olacağım açık bir davet var aslında tekrardan hatırlatmak gerekirse. Bugün Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenmekte olan iklim, iklim forumuna bu konularla alakalı olan herkesi ya da kaygı duyan herkesi bekli, bekliyoruz. Orada olacağız. Açık Radyo'nun birçok e, programcısı da aynı zamanda orada. Birçok konu var. 59 oturumda 100'ün üzerinde konuşmacı e, gelip kendi dertlerini, iklim meselesiyle dair temas eden dertlerini anlatacaklar. Ee, ama bugün bir yarım saatlik bir program e, gerçekleştireceğiz Açık Gazete içerisinde. Neler olup neler bittiğine dair. Ardından da e, yapacağımız, bırakacağımız kayıtlarla beraber size neler olup neler bittiğini aktarmaya devam edeceğiz. Bu arada çaldığımız parça da e, Santana'dan Tusen Luvertur adlı parçaydı. Neden çaldığımızı bize Galeano anlatıyor. aynalar. Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Sel Yayıncılık. Tusen. Anne babası köle olduğu için o da köle olarak doğdu. Raşitik ve çirkindi. Çocukluğu atlarla birlik atlarla ve bitkilerle konuşarak geçti. Yıllar geçer, efendisinin arabacısı, bahçelerinin doktoru olur. Savaş gerekleri onu bulduğunda, özür dilerim, şeyden bakalım en baştan. Tusen. Anne babası köle olduğu için o da köle olarak doğdu. Raşidik ve çirkindi. Çocukluğu atlarla ve bitkilerle konuşarak geçti. Yıllar geçer, efendisinin arabacısı ve bahçelerin doktoru olur. Savaşın gerekleri onu bulduğun, buldu, bulunduğu noktaya taşıyana dek bir sineği bile öldürmemiştir. Artık Tusen Lüvertür derler. Çünkü düşman savunmasını kılıç darbeleriyle açar. Bu doğaçlama general çocukken öğrendiği ya da icat ettiği öyküler aracılığıyla hepsi okuma yazma bilmeyen kölelerden oluşan askerlerine devrimin neden ve nasıl nasılını açıklar. 1903'te Fransız ordusunu bozgunun eşiğine getirmiştir. Napolyon'un kaynağı olan General Leclerc ona teklifte bulunur. Oturup konuşalım. Toussaint teklifini kabul eder. Onu yakalar ve zincire vurur. Ardından gemiye bindirirler. Tutsak olarak kapatıldığı Fransa'nın en soğuk kalesinde soğuktan ölür. aynalar. Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Sel Yayıncı Herkese tekrardan merhabalar. Ee, bir özür dileyerek başlayalım. Galeano okumamız önceden kayıt yaptığımız için teknik bir aksaklıktan ötürü ufak tefek hatalarda, çapaklarda, yayındaki çapak olarak nitelendiriyoruz biz onları. Onlar da ses dosyasının içinde kalmıştı. Ee, ama aynı şekilde Galeano'nun Tusan'la hatta Tusen'le alakalı olan hikayesini aktardık. Öyle ya da bu şekilde. Yarın telafisini yaparız. E, açık Gazete devam ediyor tekrardan belirtmek gerekirse bugün tek başımayım. Teknik masada arkadaşım Selahattin Çolak'la beraber ilk yarım saat içerisinde Türkiye'nin gündemini tutmaya devam edeceğiz. Neler olup neler bittiğini gazeteler ağırlıkta anlatacağız. Ardından Ömer Madra'nın burada olduğunu hissettirmeyecek olan sınav soruları var. Kendisini bıraktı ve e, hemen onun akabinde de e, geçtiğimiz Ekim ayında e, Adam Adam Spiro'nun Frontline Defenders'tan e, Adam Spiro'nun e, Karadeniz'deki HES karşıtı mücadele bünyesinde zorluklar ve engellerle karşılaşan direnişçilerin mücadelesini kayıt almak için buraya geldiği e, geldiğine dair hikayesini dinleyeceğiz. Kendisiyle söyleşiyi İksen Mavi Tuna ile beraber Yeşim Öztarakçı yapmıştı. Ve Seyfettin Gürsel'le de olan dünkü kaydımızı tekrardan sizlere iletebilme fırsatı bulacağız bugün içerisinde. Gündemimize devam edelim ama ilk önce tarihte bugün neler olmuş onları aktaralım. 1934 ee, yılında bugün Türkiye'de ilk kez bir kadın belediye başkanı yardımcısı olmuş. Bursa Belediye Meclisi Zehra Hanım'ı başkan yardımcılığına seçmiş. 1969 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nden Pulitzer ödüllü gazeteci ve aynı zamanda araştırmacı olan Seymour Hersh, Maylay katliamını ortaya çıkarmış. Mart ayında Amerika Birleşik Devletleri askerleri ardından e, çocuk ve kadınların bulunduğu 500'e yakın sivili katletmişti. Bu konuyla alakalı bir gazetecilik başarısına imza atarak neyin ne olduğunu ortaya çıkarmıştı Seymour Hersh. Bugün de onun yıl dönümü. 2003 ee, yılında bugün ise Türkiye Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin barış zamanı idam cezasını kaldırmasını öngören 6. protokolünü onaylamış. Çatışma halleri içerisinde bunu tekrardan hatırlamanın ve e, nereden nerelere geldiğimizi söylemenin gerçekten önemi var. Çünkü bu tip seslerde idam cezasının geri gelmesine dair olan seslerde her geçen gün artarak devam ediyor. Ee, en büyük haber Türkiye'nin gündemine dair galiba en büyük haberler bugünlerde Silvan'da yaşananlar olsa gerek. Tanklar, helikopterler ve ağır silahlarla büyük bir operasyon başlatıldı. Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde sokağa çıkma yasağı da 10. gününde. İlçe genelinde yayınlanan şiddetli çatışmalarda 3 mahallenin helikopterlerle e, tarandığına dair e, haberler var. Cumhuriyet Gazetesi bugün bunu manşetine taşımış. Silvan'da savaş andıran manzaralar vardı diye e, yazıyor. E, tank ve helikopterlerle başlatılan operasyonda Mescit Mahallesi'ne giden HDP'li vekiller Sibel Yiğitalp, Ayşe Acar Başaran, Ayşe Acar, Ayşe Acar Başaran ve Nursel Aydoğan'dan haber alınamamış. Valilik operasyonda 5 PKK'linin öldürüldüğünü belirtmiş. Selin Gün Görgüner anlatıyor Cumhuriyet Gazetesi'nde. İki çocuğun yaralı olduğu haberi var bu Tekel Mahallesi'nde. 5 ee, yaşında bir çocuk bomba atar mermisiyle Konak Mahallesi'nde ise 12 yaşındaki bir çocuk kurşunla 75 yaşındaki e, Ali Eral adlı vatandaş da şarapnel parçalarıyla yaralanmış. Silvan'daki çatışmalar sırasında aynı zamanda 24 yaşındaki Teğmen Altuğ Tek şehit olmuş. İki asker yaralanmış. Akşam, iş, akşam saatlerinde ise zırhlı polis aracına düzenlenen saldırıda polis memuru Arif Demir'in şehit olduğu haberi var. Drenece izleniliyor HDP tarafından yapılan açıklamada. Eş başkan Demirtaş helikopterlerden saldırı yapılıyor. Polis operasyonunun ötesinde ordunun da dahil olduğu bir şehir savaşı yaşanıyor. Sonuna kadar direniriz demiş. Diyarbakır Barosu'ndan yapılan bir açıklama var Tahir Elçi'nin. Silva'nın Kobani'ye döndüğünü, sivillerin can güvenliğinin olmadığını belirterek hükümete ağır silahların kullanıldığı operasyonun durdurulmasının e, durdurulmasını e, PKK'ye de sivil alanlardan çekilme çağrısını yapmış. E, elçi hükümet ve KCK arasında kolaylaştırıcı rol oynamaya da hazır olduklarını söylemiş. Bugün Cumhuriyet Gazetesi bunu manşetten vermiş. Bu durum manşetten vermiş. Bu Bir Gün Gazetesi aynı şekilde manşetten vermiş bu haberi. Silvana Kara Operasyonu e, diyorlar. 9 gündür sokağa çıkma yasağını sürdüğü Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde dün tanklar da devreye girdi. Operasyonda çok sayıda yurttaş ağır yaralandı. Ölenlerin sayısı ise bilinmiyormuş bir gün gazetesine göre. Yine aynı şekilde açıklamalara yer verilmiş. CHP milletvekili Ankara milletvekili Aylin Nazlıakadan da bir çağrı var. Silvan'da yapılan operasyona ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş Nazlı Aka. Bugün Silvan'da yaşanan İstanbul'da, Artvin'de, Samsun'da ya da Hatay'da da yaşanabilirdi demiş. Operasyona tepki verilmesine çağrısını, çağrısını yapmış aynı zamanda. Ee, taraf gazetesi manşetten görmese de alttan görmüş bu haberi. Sokağa çıkma yasağının 10. gününe giren ilçede vatandaşlar hastaneye bile gidemiyor deniliyor haberin içerisinde. Tam bir şehir savaşı yaşanıyormuş. Yasak nedeniyle ilçede insani kriz başladı. Hastalar sokaklarda gizlenerek hastaneye ulaşırken vatandaşlar evlerine dönemiyor e, demiş HDP eş başkanı Demirtaş. Üç mahalleyle irtibatın tamamen kesildiğini söylüyor. E, Zaman gazetesinde bu haber yok. Ha, var. Sürmanşetten verilmiş. Silvan'da, Diyarbakır Silvan'da terör örgütü PKK'ya yönelik büyük operasyon başlatıldı denilmiş. Çatışmalarda Teğmen Altupek roket atarlı saldırıda polis memuru Arif Demir şehit oldu. Elektrik ve suyun kesik olduğu ilçede iki çocuk yaralandı diye kısa bir özetle vermişler. Sürmanşetten. Bugün gazetesinde HDP'den kirli oyun şeklinde verilmiş bu durum. Diyarbakır Silvan'da 10. 10. gününe giren sokağa çıkma yasağında PKK'lar büyük operasyon PKK'lara karşı büyük operasyon başlatıldı. HDP ve PKK halkı canlı kalkan olmaya çağırmış. Olaylarda bir asker şehit oldu deniliyor. Akşamki hayatını kaybeden polisten bahsedilmemiş ilk sayfada. Hürriyet gazetesinde terör çukuru ıı, ve tanklarla operasyon başlıklarıyla görülmüş bu haber. Silopi, Silopi'de zırhlı araçtaki 3 polisin şehit olduğu bombalı PKK saldırısının izleri gün boyunca aydın, gün, gün aydınlanınca ortaya çıktı deniliyor. Yolda dev bir çukur açılmıştı. Zırhlı araçta 10 metre uzağa fırlatılmış, fırlamış deniliyor. Tanklarla operasyon başlığı taşıyor. Gene burada verilen haber. Milliyet gazetesinde e, Silvan'da olanlara dair pek bir şey yok. Gene askerlik, şehitlik e, konuları devam ediyor ama bu konuyla alakalı bir şeyden bahsetmemişler elektriğin, suyun kesik olduğu, insanların hastaneye gidemediği ve helikopterlerin sokaklara ateş ettiği söylendi bir yerden e, Türkiye'nin bir bölgesinden de en büyük şehirlerinden bir tanesinin ilçesinden bahsetmemiş Milliyet Gazetesi. E, Habertürk'te de aynı şekilde ilk sıradan beri. Ha, Silvan'da e, Silvan yasağında 10. gün deniliyor. Çok kısa bir şekilde neler olup bittiği anlatılmış. 10. gününe büyük operasyon yapıldı vesaire gibi şeylerden bahsediliyor. Yani ve ardından da işte jandarma Teğmen Altuğpek'in hayatını kaybettiği de aynı şekilde aktarılmış. Ama birçok gazetede bu doğrudan verilmemiş. Genel gündem galiba e, bu hava saldırısı Suriye'ye e, daha doğrusu hava saldırısının da yetmeyeceği Suriye'ye yapılacak olan operasyonda hava saldırısının da yetmeyeceği kara saldırısıyla beraber yeni askeri operasyonların gündemde olduğu e, sabah gazetesinde şehadet kardeşliği diye verilmiş. E, Silvan'daki olaylarla alakalı olan e, son durumlar. Ama operasyon detaylarından yapılan e, bu detaylardan bahsedin, verilen bu detaylardan diğer gazetenin Cumhuriyet Gazetesi'nin Bir Gün Gazetesi'nin verdiği detaylardan bahsetmiyor. Aynı şekilde Star Gazetesi'nde de yok. E, galiba yok. E, Yeni Şafak Gazetesi'nde de evet Yeni Şafak gazetesinde bugün gündem, daha doğrusu manşet, PYD, PKK, IŞİD, Şam Palas'ta denilmiş. Ve bundan ortaklığına dair bir haber verilmiş. Kara operasyonunun şifreleri manşeti verilmiş. Yine aynı şekilde Suriye'ye gerçekleşecek olan, gerçekleşeceği söylenen ya da böyle bir gündemin olduğundan bahsedilen haberler var. Hükümete yakın olduğu söylenen gazetelerin e, manşetlerinde ama Silvan'a dair pek bir şey yok. Silvan'la alakalı ilginç haberler ve ilginç gelişmeler de var. Aynı zamanda kanlı bir gelişmeler olduğu da söylenebilir. Diyarbakır Barosu'ndan yapılan açıklamayı tekrar edelim. Diyarbakır Baro Başkanı Silvan halkının yaşamından endişe ediyoruz diyordu. Diyarbakır Barosu tarafından oluşturulan heyet 9 gündür yani bugün 10. gününe giriyor. Sokağa çıkma yasağı ilan edilen Silvan'da incelemelerde bulunmuş. Baro Başkanı Tahir Elçi yetkililere sivil halkın yaşamını tehdit eden operasyon durdurulması ve Silvan halkının güvenliğini sağlanması için mahallelerden çekilme çağrısı yapmış. T24'ten aktarıyorum bu haberi. Onlar da İMC'de yer alan haberi aktarıyorlar doğrudan. Diyarbakır Barası 9 gündür sokağa çıkma yasağı ilan edilen Silvan'da incelemelerde bulunmuş. Ve e, taziyelerde aynı şekilde e, taziye ziyaretlerinde bulunulduğundan bahsediliyor. E, yaşanan silahlı çatışmalar nedeniyle birçok sivil hayatını kaybettiği, burada e, ağır silahlar ve zırhlı araçlarla bir askeri operasyon yürütüldüğünü, 7 yaşındaki Abdullah Güney ve 12 yaşındaki İbrahim Yazkent'in ateşli silah ve şarapnel parçalarıyla yaralandığı bilgisi veriliyor ve e, Silvan halkının güvenliğini sağlanması için mahallelerden çekililmesi çağrısını yaptığı operasyonun durdurulması aynı şekilde e, çağrısının yapıldığından bahsediliyor bir e, aynı zamanda basın açıklamasının ardından Silvan Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Ateş ile görüşen heyet Silvan'da halkın 9 gündür olumsuz hava koşulları, süt, mama, kadın ihtiyaçları ve her türlü yaşam gereksiniminden yoksun kaldığı bilgisini veriyor. Heyet bu görüşmeden sonra Silvan halkına acil yardım kampanyasının başlatılmasına karar vermiş ve e, dayanışma çağrısı yapılmış. Diyanet'te Selahattin Demirtaş'ın şehir savaşı e, tanımına yer veriliyor. Yüksek Hava Haber'de yer alan habere göre denilmişler e, demişler or, oradan aktarmışlar. E, Meda Met Nuçe TV kanalına bağlanan Demirtaş Silvan'la ilgili sorulara yanıt vermiş. Helikopterlerden saldırı yapıldığı biliniyor. O, polis operasyonunun ötesinde ordunun da dahil olduğu bir şehir savaşı yaşanıyor demiş. Ortada kamu düzenini sağlamaya açısından bir polis operasyonu yok. Ordunun dahil olduğu bir şehir savaşı var. Kara operasyonu şehre girme konusunda tereddüt ediyordu. Kara kuvvetleri özür dilerim. Şehrin hakim tepelerine konuşlanmıştı. Ancak bugün yani dün polis ve askerle birlikte operasyon gerçekleştiriliyor denilmiş. Bugündeki bugün bugüne dair gelişmeleri de aynı şekilde yarın neler olup bittiğine dair gelişmelerini de aktaracağız. Ee, durum böyle. Yarım saatlik bir program yapacağız bugün. Ömer Madra'nın e, bıraktığı ses kaydıyla beraber neler olup neler bittiğini önümüzdeki günlerde e, yani cuma günü aktaracağız. Birçok günden var aslında bugün es geçmek zorunda e, kaldığımız maalesef ki kara harekatının şifreleri gibi e, Suriye yapılacak olan operasyondan bahsediliyor. E, G20 zirvesinde Suriyeli mülteciler konusunun e, nasıl yansıyacağına dair çeşitli açıklamalar var. E, bir kısım gazetelerde bunu gündemine almış. Çirkin teklif diyor mesela Hürriyet Gazetesi. AB Bakanı Beril Dedeoğlu ilerleme raporunun yumuşatılması karşılığında Türkiye'ye yapılan göçmenlik teklifini açıklamış e, diyor ki e, şu andaki Avrupa Birliği'nden sorumlu olan bakan bir komiserin yardımcısı mıydı hatırlamıyorum. Komisyondan genç birisi ilerleme raporunun göç konusunda e, denkleştirme girişiminde bulundu. Göç konusunda denkleştirme girişiminde bulundu. Göç meselesini halledersek şu ilerleme raporunun içine yumuşatır mıyız gibi bir şey söylendi. Ben artık ben artık bir anda nasıl bir çıkış yaptıysam vallahi hatırlamıyorum demiş. Aslında çok da e, resmi bir açıklama gibi durmuyor bu taraftan baktığınızda. Kelepçe infial deniliyor Zaman Gazetesi'nde. Hukuksuz uygulamalar ve polis şiddeti herkesi mi hedef alıyor denilmiş manşetten verilen haberde. Haksızlıklara karşı sesini yükselten herkes polis şiddetine maruz kalıyor. Önceki günde Manisa'da kaçma şüphesi olmayan kadınlara kelepçe takılması Türkiye'ye ayağa kaldırdı denilmiş manşetten verilen haberde. Üç fotoğraf var. Manisa'da öğrencileri burs topladığı için gözaltına alınan kadınlar kelepçe zulmüne maruz kaldı. 10 Kasım polis yükü protesto eden Antalya Üniversitesi öğrencisinin saçından çek çekerek müdahale etti. 6 Kasım Biyanet muhabiri Beyza Kural'a ters kelepçe takan polis hiçbir şey eskisi gibi değil artık dedi. 6 Kasım tarihini vermiş. Ee, bu konuyla alakalı soruşturmaların başlatıl başlatıldığına dair de haberler var. Ama vaktimiz kaldı, kalmadığı için veremiyoruz. Ee, Taraf gazetesinin manşetinde Merkez Bankası verilerine göre yılın ilk 9 ayında kaynağı belirsiz döviz girişi %52 artarak 13 milyar dolara ulaştı. haberi var. Sadece Eylül'de nereden geldiği belli olmayan 2 milyar dolar ülkeye girmiş Türkiye'ye yani. Bu haberden bahsediliyor. Ee, Bir gün ve Cumhuriyet Gazetesi'nde Silvan'a dair gelişmelerde aynı şekilde bahsediliyordu. Bunları da aktarmıştık. Ee, evet bugün e, ilk yarım saat bu şekilde gerçekleşecek. Ardından Ömer Madra'nın e, bıraktığı ses kaydıyla e, sınava dair olan ses kaydıyla baş başa bırakacağız sizi. Ardından tekrar hatırlatmak gerekirse Frontline Defenders adlı kampanyanın sorumlusu Adam Shapiro ile beraber yaptığımız ilk geçtiğimiz Ekim ayında yaptığımız söyleşiyi vereceğiz. Karadeniz'deki HES karşıtı mücadele bünyesinde zorluklar ve engellerle karşılaşan direnişçilerin mücadelesini kayıt altına alıyordu Şüpiro. Kendisiyle yaptığımız söyleşiyi birazdan e, dinleyeceğiz. Söyleşide İksen Mavi Tuna'nın yanında Yeşim Öztarakçı vardı. E, biz şimdi iklim forumuna gidiyoruz. Ama kayıtlar burada duracak ve aynı zamanda çağrımızı da yenileyelim. İklim Forumu bugün başladı ve yarın da devam ediyor. Cumartesi günü de saat 2'de Galatasaray Lisesi önünde bir basın açıklaması olacak. 59 oturum var İklim Forumu'nda ve bu oturumlarda 150'nin üzerinde konuşmacı yer alacak. Birçok kişi kendi e, sorunu, iklim değişikliğine dair olan ilgilendiği sorunu diğer insanlarla paylaşabilme fırsatı bulabilecek. Herkesin katılımına açık bir çağrı yapıldı ve gerekli bilgi detayları, adresleri, hangi oturumun hangi saatte olduğuna dair teknik bilgileri iklimicin.org sitesinden bulabilirsiniz. Biz de orada olacağız. Eğer oraya gelirseniz görüşürüz. Gelemediğiniz takdirde de yarın yine aynı saatte Açık Gazete devam edecek. Şimdilik hoşçakalın. Sizi kayıtlarımızla baş başa bırakıyoruz. Açık Sınav Merhaba sınıf. Hırsızlar, polisler, intihar bombacıları, gangsterler, mankurtlar ve kayyumlar arasında geçen heyecanlı bir seçim öncesi dönemini geride bıraktıktan sonra artık yeniden okullu olduk. Şimdi kalemleriniz ve kağıtlarınız hazırsa, siyaset bilimine giriş dersimizin ilk sınavına girmeye de hazırsınız demektir. Soru metni aşağıdaki gibidir faşizm benzeri bir yönetim kurmak için ana unsurlar yerli yerinde. Zayıf bir yasama organı, hem itaatkar hem de baskıcı bir adli sistem, yönetici sınıfı oluşturan zenginleri, nüfuzlu kişileri ve şirketleri sürekli kayırırken, daha yoksul vatandaşları aciz durumda ve siyasi umutsuzluk içinde tutacak, orta sınıfları ise işsizlik korkusuyla ekonominin yeniden düzelmesi halinde muhteşem ödüllere kavuşma beklentisi arasında iki arada bir derede bırakacak şekilde mevcut sistemi sulandırmaya kararlı bir partiye dayanan bir siyasi parti sistemi. Bu düzenin suç ortaklığını yapanlarsa şunlar sahipleri giderek az sayıda kişinin elinde toplanmış bir havuz medyası, hayırsever şirket sahipleriyle bütünleşen üniversiteler, iyi fonlanmış düşünce havuzlarıyla muhafazakar vakıfların bünyesinde yapılanmış bir propaganda mekanizması, ülkedeki yerel polis teşkilatlarıyla ulusal kolluk kuvvetlerinin giderek daha sıkı işbirliği yaparak teröristlerin, şüpheli yabancıların ve ülke içindeki muhaliflerin kimliğini belirleme çalışmaları yürütmesi. Soru 1. Yukarıdaki metnin yazarı olan tanınmış siyaset bilim hocası kimdir? Soru 2. Metin hangi tarihte, hangi yayın organında, hangi vesileyle yayımlanmıştır? Soru 3. Ülkenin yorumlanması güç siyaset sahnesini kavramak için yukarıdaki metni bir araç olarak kullanarak kısa, 130 kelimeyi geçmeyecek bir mukayeseli analiz yapınız. Hepinize başarılar. Not, puanlama, birinci soru 2 puan, ikinci soru 3 puan, üçüncü soru 5 puan, toplam 10 puan. Not 2, cevap anahtarı için bakınız. Çağın önde gelen filozoflarından siyaset teorisini ve yazar Profesör Sheldon Wallen, 21 Ekim 2015 tarihinde 93 yaşında hayata veda etti. Wallen hakkındaki anma yazısı ve kendisinin bundan 12 sene önce Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak işgalinin hemen ardından Nation dergisi için kaleme aldığı Inverted Totalitarianism Baş aşağı totaliterlik başlıklı anıtsal makalesinin bir değerlendirmesi için Şurayı tıklayınız. www.thenation.com kesme authors kesme Richard tire Kreitner kesme. Açık Gazete Evet, Frontline Defenders konuşacağız. Açık Radyo'yu dinliyorsunuz şu anda. E, Frontline Defenders, İrlanda kökenli e, bir e, kuruluş diyelim, e, sivil toplum kuruluşu da e, demekte bir sakınca yok. Şu anda Versabuk'tan yayınlanmış, 2015 yılı içerisinde yayınlanmış bir kitapları var. E, La Luca La Lucha. La Lucha. La Lucha, The Story of Lucha Castro and Human Rights in Mexico. Meksika'daki e, özellikle kadın hakları savunucularının e, durumuna ve e, yaşadıkları zorlukları e, e grafik bir e, roman halinde, çizgi roman halinde tüm dünyaya duyuran ilk ürünlerin ardından ikinci e, kitabı üretmek üzere çalışıyorlar. Evet, stüdyomuzda Frontline Defenders'dan Adam Shapiro e, bizlerle beraber ve eşim Öztarakçı da bu süreçte bizlere katılıyor. Bir yandan da Türkiye e, turunda eşim eşlik edecek e, Adam'a. ilerleyen günlerde konuşacağız zaten 2017 yılında belki kitap çıktığında. Bakalım ne olacak. Adam welcome to Turkey. Thank you. And to Istanbul. So let's uh, start with, with the basics. Mm-hmm. Can we call the frontline defenders an NGO? You can. Um, Frontline Defenders is um, slightly different than a typical NGO in in two ways. One is that um, we serve as a kind of um, resource support for human rights defenders, mm-hmm. particularly those uh, defenders who are at risk, um, people who are facing threats. Um, they could be physical threats, they could be legal kinds of problems that they mm-hmm. face, as a result of their human rights work. And by human rights work, we talk about, we cover um, every kind of right imaginable. <laughs> So um, it could be environmentalists, it could be indigenous rights, it could be minority rights, civil and political rights, economic, social, cultural rights, mm-hmm. LGBT. Um, pretty much, if you are working on any one of the rights enshrined in the Universal Declaration of Human Rights mm-hmm. or mm-hmm. subsequent document, you know, charters, um, then we will, you know, we will help to support you if you are at risk. Evet, Frontline Defenders tam Türkçesi ne olacak diye konuşuyorduk aslında. Cephe, Cephe hattı savunucuları diyelim evet. dedik. Evet, ST, <laughs> bir tür STK olduğu söyleyebilirim dedik Frontline Defenders'ın. Biraz farklılaştığını e, söyledi e, normal STK evet. e, işleyişinden. Pek çok insan hakları alanında mücadele e, veren aktivist de dayanışma halindeler. Temel fark. Evet, evet, evet. Bu evet. sayılabilir. E, yani bunlara kaynak sağladıklarını, evet. basınlık haklarından, işte e, LGBT haklarından, evet. E, çevre e, değişik çevre haklarından Tam bütün e, söylemek... şeylere göre de, yani değişik bir yelpazede. Evet, insan hakları bildirgesinde belirtilen tüm hakları şu anda aslında ima ediyoruz. Tabii ki o belgede kalmadık. Mütakip belgelerde de hangi haklar belirtilmiş, belirtilmişse bu haklardan biriyle biri konusunda mücadele içindeyseniz Frontline Defenders olarak size destek Dedi. Evet. Adam Shapiro. So uh, you published a book uh, with verse books, on verse books. Let's say it's what is it? Uh, what about it? It's it's about the human rights struggle in Mexico, but so yeah, the, the, special angle. The special angle. So the the book uh, La Lucha um, is is the story of women human rights activists in northern Mexico in particular. Mm-hmm. Northern Mexico. Um, in two, two areas called the Juarez and Chihuahua, which are two of the most dangerous and have been two of the most dangerous areas, uh, particularly for women and also for human rights uh, activists uh, in the world over the Why? last uh, decade and a half. Why? Because this is an area that borders the United States. So, right. first of all, it's an area where there is um, obviously a lot of smuggling. Mm-hmm. Uh, there's trafficking in drugs, in guns, in people. Um, so right away you have a situation where there's a lot of uh, criminal groups that are operating. Uh, they're well armed, <laughs> sometimes better armed than the police and the state. Yeah. Um, and as a result of, of what was a, a, a really terrible situation uh, in, let's say, the late 90s and early 2000s, the Mexican government deployed the army to yeah. um, to conduct essentially what was police operations. The army became essentially another armed group in this conflict and mm-hmm. got involved in, uh, it's been well documented, got involved in some of the criminal activities, including mm-hmm. controlling some of the routes um, by which drugs and other Ill- illegal material was being smuggled. Mm-hmm. Um, on top of that, you had this region, which is where, when the North American Free Trade Agreement was signed, between the United States and Mexico and Canada, um, a lot of U.S. factories closed up shop in the United States and moved mm-hmm. to this part of Mexico because it was very it's obviously on the border, so it's easy to get your goods back into the United States, mm-hmm. but labor was cheaper. These factories, in their recruitment for labor, decided that it was better to recruit young women in particular who would be supporting their families and from either more rural or other parts of Mexico or Central America, so other hmm. countries even. Why why was why did they recruit women in particular, young women, and, and from far away? Yeah. Hmm. Um, one, they didn't want unions being organized, so it was a it was a strategy to prevent the possibility even of having unions take you know establish themselves. And then secondly, because these would be women who would be vulnerable and who would be far away from home and far away from their communities, they would be less likely to pose any challenges to the yeah. employers because if they lost their job, they wouldn't be able to support their families, they wouldn't have community support. So mm. it was a very devious strategy, and you ended up with a situation with a lot of uh, you know, a certain population of, of women in particular who were vulnerable from the start. Those who didn't get employed in the factories, ended up in this area, and ended up, you know, getting recruited into the drugs trade or into the sex trade or whatever. And so you end up with a, you know, a situation where you have criminality, you have a government uh, in terms of the, the military operating to and, and ending up basically becoming part of that criminality, and then an economic situation in which leaves people in, in quite desperate and vulnerable circumstances. So it was a, this crazy mix <laughs> of things. And then yes. later on, you have things like uh, the discovery of uh, the development of fracking technology, which is something more recent, where companies are now trying to use this territory to mm-hmm. extract oil through fracking prop, uh, processes and, and going after lands that belong to the indigenous groups of Mexico or uh, in this region. So you have a, a, really desperate situation overall. You have a really difficult environment, and you have human rights activists who, you know, are uh, trying to, you know, bring up these cases, defend the rights of their people, complain to the government, bring legal cases, uh, and themselves finding themselves targeted. by, by all of these different elements. Let's before continuing mm. with, with the activists, let's make a little translation. mm Evet. La Lucha'nın hikayesini sorduk Meksika dedik. İki bölgeye özellikle e, odaklanıyor bu e, Verso'dan yayınlanmış bir kitap var onu söyleyelim en başında. E, Frontline e, Defenders'ın çizgi romanı, çizgi romanı. E, bir kitap. Evet, The Story of Lucha Castro and Human Rights in Mexico, Meksika'da insan hakları ve Lucha Castro'nun hikayesi. Bu Meksika'da Amerika sınırına yakın iki e, e, bölgeye odaklanan bir çalışma. Juarez ve e, Chihuahua, Chihuahua. Chihuahua <laughs> diyelim Kuzey Meksika bölgesinden. niye burası? Burası epey tehlikeli ve karışık bir yer dedi. Biz Adam'a niye Niye burada e, yapıldığını sordun. Hı hı. Evet. E, bu bölgenin e, kaçakçılık, uyuşturucu kaçakçılığı bölgesi olduğundan bahsetti. Hı hı. Bu e, sınır e, yakınında olduğu için. E, dolayısıyla aynı zamanda da tabii silahlanmış e, bir şey olduğundan. E, ordunun bir kere Meksika hükümeti tarafından görevlendirildiğinden, görevlendirildiğinden bahsetti. Trafiği dahil olması için ama sonra ordunun da bir biçimde suça dahil oldu. Suça dahil olup evet. E, Yolsuzluğa kaç... karıştı. <laughs> anlattı. E, sonra niye e, yani bu bölgede ve kadınların e, neden kadınların e, şey yapıldığından bahsetti. E, işe, alındığından. Çünkü e, birincisi bu bölgede iş e, vermek istedikleri zaman bir sendika ya dahil olunmasını istemiyorlar tabii ki oradaki kurulan fabrikalar vesaire iş yerleri. Evet. E, aynı zamanda da Genç kadınlar evlerinden, yurtlarından uzakta e, istihdam edildiği zaman daha hassas oluyorlar. Yani evet. bir güç, bir karşı duruş e, göstermekte, göstermekte zorlanıyorlar. Kovulmaktan, kovulmaktan korkuyor. Dolayısıyla e, hani idare edilmesi çok kolay bir şey ortaya çıkıyor. Evet, bu kadınlar kimler? Bir biçimde istihdam edilememiş insanlar, iş sahibi değiller ve o bölgede mesela yani istihdam edilebilecekleri yerleşti. Az evvel bahsettik. Seks ve uyuşturucu trafiğinden bahsettik. Bunu da tercih etmeyen, etmeyen. hayatında. Bölgenin özelliği New York istihdamından bahsediyoruz. Bir tür serbest ticaret anlaşması var dedi Kanada, Amerika ve Meksika arasında ve çok fabrikanın olduğu bölgeler bunlar. Ee, özellikle Amerika'dan pek çok e, fabrika Zamanında daha ucuz iş gücü olduğu için az evvel anlatmaya çalıştığımız şekilde bu sınır bölgelerine yerleşmişler. Evet tüm buradaki ihlalleri dokümante eden E, insan hakları aktivistleriyle ilgileniyor aslında. Hilal Lucha e, ismini taşıyor. Evet, bunun hikayelerini anlatan bir kitap. Evet. Chihuahua era el número uno en cuanto a defensores de derechos humanos este, asediados, eh, hostigados eh, o asesinados. Las mujeres luchadoras y guerreras que no permiten eh, o no se han dejado de verse a sí mismas como objetos se ven como seres humanos y como seres humanos capaces de lograrlo todo. Trabajo también en la construcción de, una nueva sociedad donde hombres y mujeres tengamos el mismo valor y estemos incluidos, y jóvenes y niños. Sí, bueno, eh, el asunto es que cuando tú ves a una mujer como una víctima, es como si le ponías un tatuaje, víctima, y no puede cambiar nunca. Pero cuando tú la ves como una mujer en situación de violencia, estás asumiendo que esta mujer está temporalmente como, como una violencia, pero que ella puede cambiar. So, you were saying mm, you were talking about the activists. Mm-hmm. So the idea for the the book, um, this project was the activists, the women uh, defenders, are in many ways um, sort of almost super, like superheroes, right? Because they're uh, taking on this work that uh, is extremely dangerous, that puts themselves at great personal risk, um, professional risk. Uh, Lucha Castro, who's the main one of the main characters in the book, is this lawyer, uh, community activist, who uh, she can't even have her own children living in the country with her because of the threats that are against her and her family. So all of her kids who are now grown up, um, all were sent away out of the out of Mexico in order for her to be able to continue to to do her work. And although there still is risk for her, you know, mm-hmm. personally, uh, it was a way, you know, by targeting the children of human rights defenders. This is a mm-hmm. tactic that is often used um, by by eliminating that ability for the the various groups to target her that way. She was able to make her family safe and also like to feel better about <laughs> in a way, like continuing her work. And at the same time, these are people who are normal people, you know, in, in, in everyday life, right? Their their mothers, their wives, their uh, for the men, their husbands and fathers, and you know, just trying to not only raise their families but make their communities uh, better, and and who feel compelled. Uh, to speak out or act out against the injustices uh, in mm-hmm. their societies. Mm-hmm. So we wanted to, um, we felt that in consultation with human rights defenders, by telling their stories, by presenting them as, you know, not just an activist, but also showing their home life, by showing the full range of the issues they're involved in and the, the way that they live and work, by presenting this, uh, these stories, we could help, number one, build up the profile visibility and mm-hmm. hopefully security of the individuals who we're profiling, but then also build up um, public respect for and hmm. support for the actual role of human rights defender in society. Um, many places in the world, governments or other groups, um, try to um, harass or defame human rights defenders. Uh, present them as representing like mm-hmm. Western interests or doing this work only because they can receive a big salary or something like this. And human rights defenders, I find, I have found, um, they don't spend a lot of time trying to protect themselves or explain to other people <laughs> the realities of their <laughs> life. They're too busy working on the human rights issues. <laughs> They're too busy fighting for justice to, to be bothered with these other things. But if they don't have public support in their own communities, then it becomes much easier to target them. So this project is really meant to do two things. It's really meant to, one, uh, raise up you know visibility of individuals who are doing extraordinary work in, in different places, and number two is to build up, create a, a mechanism to build public support within the communities of these mm-hmm. defenders. So we try to do this by, by one telling their stories and doing it in an interesting way and in a way that would speak or in a way that would be attractive and interesting to a more general public. Mm-hmm. I I, I, both at my organization now and in the past, and, and certainly colleagues I know, work in lots of human rights organizations where we produce reports. Um, you know, we produce, <laughs> um, even if there are nice pictures, they're mostly these very thick, um, boring reports to read <laughs> about human rights issues. Uh, you know, to be in all honesty, they're important. It's very important to document all these things. But uh, and there are there are there are certain institutions in which these documents are useful. But for reaching a general public, for reaching people who don't normally think about human rights issues, we needed to find a way to, to bring it to, to that, those people, and especially to a younger generation. Mm-hmm. And we came up with the idea that you know telling it in this graphic novel sort of comic format um, could be a way to do it. And, and La Lucha, the, this book is the first of a series, was uh, a test. We didn't really know actually if it was going to work <laughs> or not. Uh, but I'm, I'm happy to say so far um, that that the response has been really amazing, and and both in the public realm, but even you know uh, general public that we've reached with the book, and soon it's uh, later this month it's coming out in Spanish in Mexico, and so we'll be doing a lot of um, uh, events and, and promotion of the book in Mexico. But even among the, the human rights professionals, what we what I call the human rights professionals, we've had I've had people who have worked in this field for you know a couple of decades who come and tell me that they you know excited that they they finished and read the whole book, and you know okay it's a it's not a long book <laughs> it's mostly pictures, um, so it's not but hard. Still, they're busy. Yeah. They're busy, eh, but it's not hard to read. But the point is, is that it's because of the way it's told, it's something that people don't want to put down, and it's something that's different. And so people who normally would get 12 or 15 reports in a week, even somebody like myself, I don't have time to read all these things. I read maybe the beginning and the conclusion. These are people who are now reading this entire book, and it's making an impact on them, and that's you know uh, across the board. So, we uh, I think we we've found actually a really interesting way to do this. Evet, aktivistlerde bırakmıştık. Tam da bu kitabın içeriğini tekabül ediyor aslına bakarsanız. Helal Uçağı. Tan ee, kastımız da lucha Castro. But what what does the word lucha means literally? <laughs> so lucha is her nickname. Uh, her real name is Luz. Uh, Luz. But lucha is her nickname. But and the word lucha also means struggle. Struggle. Evet. Hmm. So it's perfect. <laughs> Good question. Huh? <laughs> Ee, esas ismi Luza. Luza Castro. Lucha onun takma ismi diyor. Lucha mücadele e, demekmiş. Luz da zaten ışığa yakın bir manası var bildiğimiz kadarıyla. Bu işte şeyin Verso'dan yayınlanmış kitabın ana karakteri. Şimdi genel bir şeyden alırsak kadınlar gerçekten kahramanlar diyor buradaki kadın aktivistlerden bahsederken e, adım. E, çünkü çok tehlikeli ve riskli bir iş içerisindeler. Uçak Aslı'nın mesela hayatında hatta yani kendisi avukat fakat karşılaştığı tehdit ve tehlikelerden dolayı Hı. çocukları yanında değil olamıyor. Başka Onlarla beraber evet başka bir yerde yaşamak durumunda kalıyorlar. Ee, kendisi tehlike altında olmasını Aha, zaten, zaten kabul ediyor. <laughs> Tabii. <laughs> evet bunlar e, normal insanlar bildiğimiz sıradan insanlar aslında bakarsanız bir biçimde ama toplumda onlar için işte şey e, bizim Türkiye'de kullanılan tabirle işte dış mihraklardan para aldıkları ya da ajan oldukları gibi bir imaj var diyor. Halbuki toplum için çalışıyorlar. Toplumu ilgilendiren konularda seslerini çıkarıyorlar. Kendi toplulukları ve toplumları için. Haksızlıklara, işin... ihlallere, evet. bunlara karşı bir ses vermeye çalışıyorlar. Evet, biz onların hikayelerini anlat, anlatmak istedik diyor tüm hay hayatlarını. Ve aslında hayatları boyunca e, ördükleri işlerini ortaya koymak istedik dedi. Living work dedi. Böylece onların gönüllülüğünü arttırmak ve daha genel bir şey kamuoyuna bu insanların kim olduğunu anlatmak gibi bir misyonumuz vardı ama bu yanında bir sorun da getiriyordu dedi adım. Bu da gönüllülük arttığı zaman güvenlik sorunu da iyice yükseliyor e, dedi. E, dolayısıyla bu bu kitabın e, ikili bir şeyi var, ikili bir e, amacı var. Hem gönüllülük sağlayıp hem de bu gönüllülük, gönüllülükte öyle bir vurgu yapmak ki insanlara onların bir hain değil, e, onların bir biçimde yakınları. Yani bir kamu destek, bir genel bir destek oluşturmak da değil mi e, kitabın hı hı. amacı sonuçta? Evet, e, aktivistler sadece kendi yaptıklarıyla meşgullerdi diye belirtti. Ancak yapıyor oldukları şeyi sürdürecek zamanları vardı. Bizim onların kamuoyu nezdindeki e, imajlarını ya da manalarını manalar üzerine çalışmak görevimizdir diyor. Evet bir kamu desteği sağlayarak da aynı zamanda onların güvenliklerini artırabileceğimizi söylüyorduk. Bunu nasıl yapalım? Çekici bir şekilde e, yapalım dedik. Daha geniş bir kitleye ulaşması için de az evvel ismini andığımız La Lucha, The Story of Lucha Castro and Human Rights in Mexico kitabı bir çizgi roman formatında e, yayınlanmış vaziyette. Bu sene içerisinde çok yeni çıktı. E, kitap... Evet çok yeni çıkmış. hatta şeyi söyledi onu da belirtelim e, insan hakları profesyonellerinden tüm kitabı okudum e, diyen e, diye bir yorum aldığımı söyledi. Evet. Bu tabii hani şaşırtmasın e, çünkü normalde bu raporları okuması gereken kişiler başını sonunu ortasından bir bölümünü Hani kitap çok büyük, uzun değil ama formatı farklı olduğu için ilgi evet. çekmiş ve tamamı okunmuş. Bu noktada zaten Frontline Defenders'ın diğer STK'lardan farkını da vurguladı, onu da söyleyelim. Ee, istersen genellikle STK'lar biliyorsunuz kesinlikle çok işlevli olan birçok kurumda da pek çok işe yarayabilecek raporlarla uğraşırlardı. Görselli olsa da bunlar çoğunlukla sıkıcı raporlardı ve genel kamuoyuna ulaşmaktan uzaklardı. Ve bu kitap aslında genel kamuoyuna ulaşma hedefini e, tutturmaya çalışmakta. Şu ana kadar çok iyi tepkiler aldık. STK'cılar arasında bile dedi. Bu arada e, kitapta İspanyolca yayınlanacakmış yakın zamanda Meksiko'da. Frontline Defenders'la yaptığımız röportajın ilk kısmını sizlere dinlettik. Birazdan Seyfettin Gürsel'le yaptığımız kaydı aynı şekilde sizlere dinleteceğiz. Ve Frontline Defenders'ın e, röportajının ikinci kısmı da birazdan sizlerle beraber olacak. Açık Gazete Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Günaydın Seyfettin, merhaba. Günaydın, merhaba. Günaydın Seyfettin Bey, merhaba. Teşekkür ederim, sana da merhaba. Bunu bir e, kayıt olarak yapıyoruz bir gün önceden bu programımızdan çünkü e, bu bunun yayınlandığı e, saatte ee, Boğaziçi Üniversitesi'nde iklim forumu, iki günlük iklim forumu başlamış olacak ve en azından e, bir kısmımız ben mesela onu takip etmek üzere orada e, yer alacağım. Aslında seni de yakından ilgilendirebilecek isimler de var. Mesela Jeffrey Sachs, e, Columbia evet. Üniversitesi'nden ünlü profesör. Steven Kretzman da var. Oil Change diye bir uluslararası uluslararası bir kuruluş. Onun kurucu ve direktörü. O da çok büyük bir mücadele veriyor bu karbon salımlarının azaltılabilmesi için hükümetlere ve şirketlere baskı yapılması konusunda. Onun dışında da işte Gerze'den, Hasankeyf'ten e, aktivistler, kadınlar, öğrenciler ve ben de e, bu, bu sırada bir ufak konuşmada yapıyor olacağım sanıyorum. Böyle bir iki günlük e, iklim forumu var. Çok 59'a yakın 59 civarında da ayrı e, panelin yer alacağı. 59 çok büyük bir rakam. Umarım e, ilgilenir basın, medya kuruluşları. Çünkü hakikaten bu iklim konusu ya Türkiye hiç neredeyse ilgilenmiyor. Hiç demeyeyim tabii sizler çok ilgilisiniz. Açık Radyo'da öyle. Ama genel olarak e, gündemdeki tartışılan konulardan e, pek e, önde yer almıyor. E, bu tabii e, bizdeki <laughs> kısa orta vadeli büyük sorunların, büyük tehditlerin aşması nedeniyle ama gelecek kuşaklar açısından da bu iklime daha fazla önem versek çok iyi olur. Çünkü bu arada Türkiye'de hiç parlak değil performansı. Evet ve yani şimdi hemen hemen katkı katkısı olmadığı gibi çok da olumsuz bir katkı yapıyor. Neyse çapı küçük olduğu için belki çok fazla üstüne gelinmiyor ama değil mi bildiğim evet. kadarıyla yüzde yüz on. Evet yüzde artışı. Yüzde yedi ee, hatta galiba yüz on yedi. Artışı salınımı. Bir de e, şey var gene dün ee, yani bu kaydı yaptığımızdan bir gün önce bu kaydı yaptığımız gün yani İPM'nin İstanbul Politikalar Merkezi'nin Sabancı Üniversitesi ve Stiftung Mercator girişimiyle bir kömür raporu yayınlandı. Ee, çeşitli üniversitelerin uzmanları tarafından hazırlanmış. Ee, gerçek bir felaket senaryosu halinde yani iklim değişikliği, ekonomi ve sağlık açısından Türkiye'nin kömür politikalarının e, gerçekten bir yıkım getireceği üzerinde hem fikirler, raporlar böyle de şeyler var yani. E, şimdi bir taraftan e, bunlar tabii yarının hatta öbür günün algılanabilecek etkileri olmadığından tabii daha uzun vadede yıkıcı olacakları kesin. Ama biz de çok fazla uzun vadeyle ilgilenmediğimizden <laughs> e, evet. bu tehdidi de görmüyoruz maalesef. İşte daha çok e, asgari ücret ne olacak <laughs> değil mi şu sırada? Evet. Onun etkileri ne bu... olacak? E, işte büyüme ne olacak? Yeni e, ekonominin başına dümene kim geçecek? Ee, bunları konuşuyoruz. Tabii bunları da konuşmak gerekiyor Şüphesiz. ama e, mesela Greenpeace e, ben de yani yakından biliyorum çünkü bizim de küçük bir katkımız olmuştu ve tam olarak büyüme uzun dönem büyüme tahminleri yapmıştık. Çok önemli bir rapor hazırlattı bu evet. işin uzmanı bir e, Alman şeye şirkete yani şeyin alternatifi mümkün olduğunu yani hem elektrik üretim çünkü en önemli gerekçe ne ya da bahane ne işte çok ihtiyacımız var büyüyeceğiz e, elektriğe. E, bu elektriği üretmek için de işte mecburuz hem kömür kullanmaya hem e, nükleer kullanmaya. Greenpeace'in raporu da bunun şart olmadığını pekala arzulanan şey büyümeyle birlikte elektrik ihtiyacının alternatif yani yenilenebilir enerjiyle ve temiz enerjiyle e, üretilebileceğine dair e, çok önemli bir rapor yayınladı. Evet onu da radyoda konuşma fırsatımız olmuştu başka programlarda. Evet. Gerçekten... Enerji evrimiydi değil mi ismi? Enerji evrimi. Devrimi ya da. Devrimi evet. Enerji devrimi evet. Evet e, bu da e, iklim forumunda e, tam şu anda bilemiyorum e, var mı gündemde mi ama muhakkak ki e, tartışılacak önemli konulardan biri. Çok e, yani kalkınma açmazının çıkış yolu gibi geniş e, küresel alternatifler üzerine filan çok boyutlu tartışmalar var. Greenpeace Akdeniz'den Deniz Bayram konuşmacılar arasında ama konu kömürün halk sağlığı üzerine etkisi. Ama o zaman e, o raporu, raporu da... Dev... E, tabii gerçi şu da var. Raporu üstünde daha büyük bir kamuoyu tartışması yapabilmek için muhalefetin sahip çıkması gerekirdi. Yani en azından CHP'nin, HDP'nin e, e hani başka <laughs> kaygıları var ama tabii onlar da e, ilgilenebilirlerdi. Yani seçim kampanyasında bu iklim tartışması benim bildiğim kadarıyla hiç gündeme gelmedi. E, yoktu. Yani ve... İktidar da zaten oralı değil bildiğini okuyacak yani. Biz bazılarının e, seçim e, bildirgesinde e, hiç yer almıyordu iklim konusu mesela. E, işte neyse yani ama şimdi Paris iki hafta kalıyor iki hafta sonra da Paris'te e, kızılca kıyamet kopacak. Yani şu anda büyük bir sessizlik var tabii şeyde. E, G20 e, zirvesinde zaten halktan ve her türlü canlıdan da kopup güvenlik <laughs> tedbirleriyle orada Belek'te evet. cumartesi şey pazar ve pazartesi günleri toplanıyorlar ama bu sessizlik Paris'te e, yani yüz binlerce kişinin belki bir milyon kişinin sokaklarda olacağı e, gerçeğini gizlememeli. Çünkü çok e, ciddi bir şey var. Radyo olarak da orada takip edeceğiz iki hafta boyunca. Bakalım neler olacak. Peki biz şeye dönelim. Ne, Türkiye'deki ekonomik durumda en önemlisi bu asgari ücret meseleleri mi? Ne, neyi konuşmalıyız? Yani şu anda tabii en sıcak tartışma o. İşte malum dinleyiciler çok iyi biliyorlar. Önce Cumhuriyet Halk Partisi 7 Haziran'dan önce 1500 lira yapacağım dedi. Net asgari ücreti yani %50 arttıracağım dedi. Malum şu sırada işte 1000 lira hemen hemen neti. Ee, şey kızdı biraz AKP hem e, korktu da e, işverenlere sitem etti. Hani hiçbir şey söylemiyorsunuz dedi. Sonra <laughs> Haziran'dan sonra e, iyice e, tedirgin oldu. İşte bu seçimi artık bir Kasım'da yenilettiğimiz seçimi mutlaka kazanmalıyız diye her türlü e, şeyi e, enstrümanı e, kullanmak istedi. Bu arada hadi ben de bakalım arttırıyorum dedi 1300 lira ama arada şu fark vardı yani 1500 liradan bir anda az CHP ben bunun ek maliyeti devlete yıkacağım dedi. O da korktu çünkü işverenler bu sefer ona cephe alır diye herhalde. AKP ise bunu e, hem hiçbir şey söylemediğinize göre, itiraz etmediğinize göre orada haksızlık ediyor. Çünkü de CHP devlete yıkmaya e, peşindeydi. ben sizin sırtınıza bindireceğim dedi. Seçimlerde kazandıktan sonra e, doğal olarak en yetkili ağızlardan hiç merak etmeyin biz söz verdik bunu yapacağız dedi. Şimdi bu, bu <laughs> noktadan sonra işveren kesimden tabii e, endişe e, şeyleri, alarmları çalmaya başladı. E, bunun işte en son İTOM İstanbul Ticaret Odası Başkanı bir hesap yapmış. 16 milyar ek yük diyor. Bunu böyle hemen yaparsanız kaldıramayız. Onun için devlet bir kısmını üstlensin. Hani geçici de olsa falan filan şimdi öyle bir tartışma ortaya çıktı ama e, bu kaçınılmaz olarak yapacak ve e, şeyi daha fazla arttırmak istemiyor. AKP'nin şey kanadı Mehmet Şimşek, Babacan bütçe açığını çünkü zaten artacak çünkü başka vaatler var. Onları da yerine getirmek zorundalar. Onun için bunu e, firmalara, özel sektöre siz üstleneceksiniz diyor. Fakat bu 16 milyar tabii hesabının ayrıntısını bilmiyorum ama sadece asgari ücretten yapılmış. Aslında genel bir ücret artışı olacak. Çünkü piyasa mekanizması asgari ücretin üzerinde şu anda ücret alanların aa, ücretlerini de yükseltir. Yani yukarıya doğru itilir ücretler. tabi bu e, daha yüksek ücretlere doğru gidildikçe bu etki e, sonunda kaybolur. Ee, ama e, ücretlerin çoğunluğu da asgari ücretin biraz üzerinde işte biraz daha üzerinde yer aldığı için genel bir ücret şoku söz konusu ve dolayısıyla bunun yan etkileri var. Şimdi bu yan etkileri kimse tartışmıyor. Yani bir taraftan olumlu e, ücretler artacağına göre ortalama ücret e, o zaman e, ücretlerin refahı da biraz daha e, artacak ama e, olumsuz yan etkiler de var. E, çünkü üç talep artmasını beklememiz lazım. Firmaların üretim maliyetlerinde bir artış doğal olarak ortaya çıkacak. Bu enflasyonu bir taraftan olumsuz etkiler çünkü halen yüksek daha da katılaştırabilir. Ee, bunun için Merkez Bankası'nın daha sert e, bir para politikası izlemesi gündeme gelir ama buna ne kadar tabi saray izin verir. Ee, bu da başlı başına bir AKP açısından dilemma, bir ikilem. Ee, sonra tabii şey de var, bu e, kayıt dışılığı da özellikle bu eksik ücret bildirimi şeklindeki kayıt dışılığı da kuşkusuz arttıracak. Yani bütün araştırmalar bunu söylüyor dışarı. Türkiye'de çok az araştırma var bu konuda yapılmış. Ama dışarıda yapılan araştırmalar diyorlar ki yani istihdam üzerinde öyle çok fazla bir etki görülmüyor. Var tabii küçük çapta olumsuz bir etki ama e, dolayısıyla da işsizlik üstünde ama esas büyük etki kayıt dışılıkta ortaya çıkıyor. Çünkü bu ücret e, artışı sonuçta bir maliyet artışı firmalar için. Özellikle çok verimli olmayan küçük orta çaplı suyun ancak üzerinde kalabilen firmaları batırabilir. O işverenler de her türlü riski göze alıp e, mümkün olduğu kadar daha az prim, daha az vergi ödemek için e, kayıt dışına e, daha çok yönelecekler. Böyle bir etki de gündemde olacak. Yani Peki Seyfettin bir de... Ortalıkta yeterince de tartışma yok. Yani yok. ücret Mehmet Şimşek ne düşünüyor, Ali Babacan ne düşünüyor bilmiyoruz. Tabii daha önemlisi sarayın ekonomi takımı ne düşünüyor. Orada da büyük bir sessizlik var şu anda ya e, siperde <laughs> bekliyorlar bu ekonomi yönetimi bize düşecek diye ya da e, belki kararlar verildi. Gene Ali Babacan ve Mehmet Şimşek ekibi gelecek işin başına ama onlar bu bütün bu konularda nasıl bir telafi politikaları kafalarında var mı yok mu hiçbir şey söylenmiyor. E, yukarı itecek dedin asgari ücret böyle bir zam evet. yapıldığı zaman neden itiyor? Çünkü e, eşit, e eşitlik düşün, açısından. Yani 1200 asgari ücretin neti 1000 lira. Asgari ücretin biraz üzerinde 1200 lira, 1300 lira ücret kazanan e, insanlar, çalışanlar herhalde bir nedeni var değil mi? Bir piyasa e, onların kalifikasyonları itibariyle, çalıştıkları firma itibariyle öyle bir e, ücret tayin etmiş. O ücret konusunda anlaşılmış. E, şimdi asgari ücret birdenbire 1300 liraya çıkınca Allah aşkına 1200 liraya çalışan 1200 liraya çalışır mı? Ya da 1300 liraya çalışan. Onu doğal olarak piyasalar zaman içinde öyle çok fazla da zaman geçmez. 6 yıl, 6 ay, 1 yıl içinde yukarı doğru itecek bu, bütün evet. bu ücretleri. Tamam, bu teknik olarak yani genel ücret artışından söz etmemiz gerekiyor. Evet. Evet bu tabi e, yani biraz böyle bol keseden verilmiş vaatler mi yoksa e, gerçek e, araştırma yani temeline dayanıyor mu? Verimlilik o kadar farklı ki yani bu büyük firmaları işte ileri teknolojiler kullanan nispeten etkin çalışan verimlilik yüksek olduğu için rekabetçi olan firmaları etkilemez. Onlar hazmedebilirler bu artıştır Zaten asgari ücretten de e, pek e, işçi çalıştırdıklarını e, düşünmüyorum. Az sayıda olabilir bir takım yan hizmetlerde. ama daha çok bu asgari ücret küçük ve orta ölçekli firmalarda tabii yaygın. onların da öyle çok ileri teknoloji falan kullandığı yok. Genellikle verimlilik düşük. Bunları biliyoruz. Dolayısıyla orada gerçekten bir şok söz konusu bir kısmını bu batırabilir ya da dediğim gibi daha fazla kayıt dışına yöneltecek. Ee, ayrıca tabii ihracat vesaire onları daha çok verimli firmalar yapıyor. Orada belki çok fazla etki olmayabilir rekabet açısından da ama orada da bir miktar etki olacak. E, enflasyon yani dövizi de etkileyecek nihayetinde bu döviz kurunu da. Cari açığı e, arttırıcı bir etki yapacak. Halbuki petrol fiyatları sayesinde şimdi bayağı e, düşmeye başladı. Nihayet onlar da etkisini gösteriyor e, ve içeride iç talebin düşüklüğü. Ama bunlar canlandığı zaman cari açıkta. Yani sonuçta e, ekonomide maalesef böyle bir yandan tabii ücret artışı <laughs> sevindirici bir şey. özellikle düşük ücretli çalışanlar açısından. Ama öbür taraftan da bu verimlilikten kopuk olarak eğer gelişecekse o zaman bunun da bir takım e, olumsuz yan sonuçları çıkacak ve bunlarla da baş etmek zorunda. Yani gerekirse belki de hakikaten bir takım e, şeylerle, desteklerle, kamu desteğiyle e, bu geçiş dönemini atlatması lazım iktidarına. Bundan hiç söz etmiyorlar. Bunu yapmaya kalktığı zaman da dediğim gibi bu sefer e, hani düşük bütçe açığıyla övünüyorlar. Onda da haksız değiller ama o zaman bu bütçe açığı da yükselecek demektir. Evet peki ekonomik gidişat programında ekonomik gidişat <laughs> ne ee, yönde evet, diye soralım. Şey, bu e, ayın e, bu ayın diyorum bu haftanın başında OECD e, yeni işte evet. tahminlerini yayınladı. Biliyor malum önemli tabii bir uluslararası kurum Türkiye'de üyesi. Bunları takip ediyoruz. Yılda iki defa yayınlıyor. Şimdi oradaki esas e, bence vurgulanması gereken dikkate değer nokta şu. E, büyümenin bir miktar artacağını öngörüyor ama şunu da e, parantez açıp söyleyeyim. genelde önce böyle <laughs> OECD söylüyor sonra da revize ediyor aşağı doğru. nitekim 2016'yı 3.9 demişti bundan önceki raporunda, tahmin raporunda. Şimdi 3.4'e çekmiş. Ama sonuçta 2016 %3.4, 2017'de 4.1. Yani şimdi önümüzdeki iki yıl bir kere OECD hala düşük büyüme. Ne kadar e, bugüne göre bir miktar artış öngörse de e, düşük büyüme ve orta vadeli program ve esas Adalet ve Kalkınma Partisi'nin e, ana akım ekonomistlerinin yöneticilerinin yüzde beşlik hedefinin gene bir hayli altında. Malum gene son orta vadeli programda da yüzde beş orta vadede yani gelecek yıl yüzde dört sonra da yüzde beş e, hep planlanıyor, hedefleniyor. Bir türlü buraya gelemiyor. Özellikle yapısal reformlarda e, ciddi sorunlar var. Bunlar yapılmadı. OECD de bunu tekrar hatırlatıyor. Yani sonuçta büyüme perspektifi açısından e, çok parlak bir durum yok. Buna bağlı olarak mesela gelecek yıl işsizliğin e, OECD artacağını e, düşünüyor. Şimdi bakıyorum tam rakamı da dinleyicilere iletebilirim. E, yüzde 2016'da e, yüzde 10.8'e çıkmasını bir miktar yükseleceğini söylüyor. E bunlar tabii tatsız gelişmeler. Bu arada pazartesi gününün diğer önemli veri şeyi, bilgisi TÜİK'ten geldi işte her ay yayınladığı e, sanayi üretim endeksine, Eylül ayına evet. ilişkin endeksi yayınladığı üretim rakamlarına e, orada da yani bir sürü rakam çıkıyor. Medyada bunları tam nasıl ele alacağını bilemiyor doğrusu. Şeye ağırlık veriyor, yıllık değişime. O bence hiçbir önemi yok. Mevcut gidişata bakmak lazım. Onda mevsim etkilerinden arındırılmış üretim e, rakamları önemli. E, orada ne olmuş? E, bakıyoruz Ağustos'tan Eylül'e sanayi üretimi yerinde saymış. Hiçbir e, artış olmamış. Tabi alt kalemlerde kimi artmış, kimi düşmüş. Özellikle dayanıklı tüketim mallarında ciddi gerileme var Ağustos'tan Eylül'e. Çeyreklik olarak baktığımızda da öyle çok fazla parlak bir durum yok. Ağustos'ta iyi bir artış olmuştu. Temmuz'da düşüş vardı. İşte bunlar toplandığında Üçüncü çeyrekte ikinci çeyreğe göre yüzde 1.1 artmış. Yani bu tabii yakın geçmiş. Ee, bir şaşırtıcı taraf da yok. Büyümede hakikaten daha da bir yavaşlama söz konusu. Şimdi bundan sonra e, hızlı bir artış olur mu? Valla işte iç talebi canlandırmaya kalkarlarsa çeşitli harcamalarla keza asgari ücret artışı da buna destek verecek. Evet büyümede bir canlanma olabilir ama bu gene dengesiz bir büyüme olma ihtimali çok yüksek. Yani o bakımdan temel sorunlar önümüzde duruyor. Daha doğrusu Adalet ve Kalkınma Partisi yeni hükümetinin, kurulacak hükümetin önünde duruyor ve hala şeyi de tam bilemiyoruz. Hani dümen kime teslim edilecek? Eski ekibe mi ki onu e, aslında e, e, Erdoğan Cumhurbaşkanı biliyorsun bahar aylarında şiddetle eleştirdi faiz politikası yüzünden. Evet. ve bu eleştiriler nedeniyle saray ağırlığını koyup kendi ekibini mi dümenin başına getirecek? Bu da çok kritik bir konu çünkü ona göre şekillenecek bundan sonra izlenecek ekonomi politikaları. Evet bir de tabii e, bir iki kelimeyle de şeyden bahsetmek gerekir mi bilmiyorum. E, cumartesi ve şey pazar ve pazartesi günleri 15 e, ve 16 Kasım'da bu G20 denen dünyanın evet. en güçlü ve zengin ülkelerinin toplantısı var. Burada e, ekonomik genel e, yalnız Türkiye'nin yani, değil. Yani valla ekonomi pek gündemde değil gibi duruyor tartışmalarda. Çünkü bu Suriye e, krizi e, çok ön plana çıktı. E, malum işte Rusya'da orada olacağından e, bunların görüşüleceği de söyleniyor. Bir sonuç çıkar mı çıkmaz mı hiç sanmam. Ama e, ekonomi konusunda e, tartışılacak bir konuda yani bu FED artık galiba e, nihayet faiz artışlarına başlayacak. E, bunun etkilerini telafi etmek için e, diğer e, ülkelerde neler olabilir, ne yapılabilir? Belki bunlar bir tur görüşülebilir ama e, çok da fazla ekonomi ön plana çıkmıyor benim gördüğüm kadarıyla G20'de dünya ekonomisi. Yani tedirginlikler devam ediyor. Çin'deki ee, işte geçiş dönemi malum Çin aslında tamamen ihracata dayalı çok yüksek bir büyüme istiyordu. Bu 10 yıldır eleştiriliyor. Çok söylendi Çin'e sen artık bunu devam ettiremezsin. Onun için iç talebe daha fazla e, yer verecek bir büyüme rejimine geç diye. Çin de bunu birkaç yıldır e, denemeye çalışıyor ama bu arada e, denerken de büyüme düştü. Bir, kısmen başarı da elde etti. Büyüme oranı düştü. Aslında bu umuttan fazla bence kıyamet koparılıyor. Yani bu istenilen, arzu edilen bir e, dönüşümdü. E, bu büyük bir ihtimalle tartışılacak. Yani Türkiye ekonomisini ilgilendiren önemli bir gelişme, yeni bir düzenleme G20'de benim gördüğüm kadarıyla yok. Evet, e, G20'nin tabii bu Paris'teki e, yapılacak olan COP ha, iklim meselesi e, tabii. Evet şimdi orada tabii e, yani ekonomik olarak bakıldığı zaman özellikle bu fosil yakıt denen işte kömür, petrol ve doğal gazla sübvansiyonların kesilmesi ve bu işten çok yani küresel iklim değişikliğine yol açan sera gazlarının e, e, karbon salımlarından e, çok azından sorumlu olmakla beraber asıl yükü çeken yoksul ülkelere ve kesimlere yük çok ağır bindiriliyor. Bunu telafi edecek mekanizmalar üzerinde çok büyük baskı var. G20'de evet. de buna herhalde bu sübvansiyonları kaldırmaları ve fosil yakıtların %80'inin artık bilimin söylediği şekilde yerin altında bırakılması gibi çok ciddi bir talep var. 100 dünyanın Tabii önde gelen şeyleri de bunu böyle bir manifestoyla çıktılar Paris öncesinde. Evet, evet. Sen, siz daha iyi tabi takip ediyorsunuz ama gördüğüm kadarıyla nihayet Obama e, yani Amerika Birleşik Devletleri daha e, işbirlikçi e, bir tavır sergilemeye başladı. Hani daha fazla e, yük e, üstlenmeye buna doğru bir gidiş var ama Çin'de bilemiyorum. Çin hala e, işte benim ihtiyacım var gelişmeye, kalkınmaya deyip e, bilemiyorum o çok alternatif ee, o, orası yok evet yani. çok ince bir daha iddialı hale getiriyor mu salonum hedeflerini vesaireyi? Ama biz de çok ayrıca belki e, ileride mutlaka ele almamız gereken çok önemli bir konu daha var. Bu Trans-Pasifik yani e, Pasifik evet, Ülke anlaşma. Anlaşması diye 5500 sayfalık 5500 küsur sayfalık muazzam ve çoğu kapalı kapılar ardında yıllardır oluşturulan bir anlaşma var. Onun önceliği olduğu için mesela Paris'te böyle bir e, Amerika Birleşik Devletleri filan iyi bir fosil yakıtları yerin altında bırakmaya yönelik ve işte sübvansiyonları kesecek bir şey alsa bile bu antlaşmayı bile kadük kılacak bir şey olduğu da söyleniyor. Çok ciddi bir tartışma var ama onu ayrıca başka bir Anladım, durumda tabii. tartışmamız çok Zamanımız iyi Zamanımız doluyor herhalde. Evet Sachs de bu konuda yazdı. Bu Jeffrey Sachs berbat hmm. bir e, hükümleri var. Böyle gidemez dedi bu Transpasifik Antlaşması ile ilgili. Belki şeyde de sorarız onu. İklim forumu e, sırasında tabii, yakalayınca sorarız. Düzeltecektir Boğaziçi evet. Üniversitesi'nde. Evet. Peki çok teşekkür ederim. Başka ben bir şey. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Görüşmek üzere. Görüşmek, görüşmek üzere. üzere. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Açık Gazete. So there will be a second book. Yes. Uh, it's your your plan is to publish it in 2017, right? Yes, it will take a little while yeah. <laughs> to uh, well, produce. Why is that so? <laughs> That's a good question. Um, so the next book will be um, have an environmental focus, uh, working on, with environmentalists um, at risk in five different countries. So mm-hmm. uh, the first book was about one country, different activists in one place. The next uh, two books actually will both be thematic. So one will be on environmentalists, and one will be on LGBT rights uh, mm-hmm. activists. Um, and within each of these next two books, we'll focus on stories from uh, probably five different countries around the world mm-hmm. to try to put the local stories in a global picture and identify trends that are that are happening um, across the world, mm-hmm. uh, facing these these defenders. So, the environmental book uh, we are including stories from uh, Turkey, from the, the Black Sea region, of uh, environmentalists who are challenging um, some of the projects that are uh, going on there, particularly around. Um, uh, deforestation and mineral ex- uh, extraction. Mm-hmm, mm-hmm. um, and that is similar to some of the, the, the stories in some, the other countries, which will include Mongolia, where um, we focused on uh, gold mining and the uh, activities of mm-hmm. environmentalists there to challenge the companies involved with gold mining. Mm-hmm. In Zambia, in, in southern Africa, the issue is copper mining um, in Peru, it's uh, gold and silver, and in uh, Cambodia, it's uh, deforestation. deforestation. and so uh, logging, basically. Uh, so these these books, um, the research phase involves um, myself or my colleague from Frontline Defenders uh, going to the to meet the activists in their environment to see the situation to understand better mm-hmm. the kind of uh, risks that they're facing and and the work that they're doing uh, we try to we travel with the artists we try to for this book we've re- the the same artist John uh, Sack who did the first book is mm-hmm. also doing the story on Mongolia mm-hmm. for this book but then for the other f- countries we're recruiting um, local artists to work with um, and then at the end, uh, John will actually also serve as the sort of artistic editor for the whole book to bring it all together. So um, rather than it seem like dis- discon- disconnected stories from different places, yeah, we're going to work it to make it a narrative that fits all together. And um, so that process takes a while. The the research phase, um, in you know, is usually involving uh, a week to ten days of of travel, you know, to to the places, uh, meeting with the and interviewing the, the mm-hmm. defenders, uh, and filming, you know, um, all this material, um, and then then it's turned over to the artist, and we work together with the artist to develop what stories to tell, you know, uh, and and how to present the stories, and then drawing, and that just is a process that takes a, <laughs> a while. I I don't wish to interfere with the artistic process uh, <laughs> too much, <laughs> um, and then uh, probably when we have sort of the first draft from each of the five countries, uh, that's when uh, John, as the editor, as the artistic editor, will bring that all together and will present uh, to our publisher, uh, as you mentioned, Verso, Verso Books, mm. and, um, and then just there's a publishing process. You know, it takes a little bit of time to to get it all together, and because these are graphic books, um, it's a slightly different process than just dealing with printed printed uh, text books. So the layout and things like that just take a little bit longer. The design of it takes a little bit longer. Plus, for for this book, the environmental book, um, we learned from the first process of La Lucha, and what we're going to our goal is to actually publish this book in each of the languages hmm. of that we cover in the story. So Turkish, Mongolian, um, Spanish for Peru, um, English for Zambia, although maybe also one of the local indigenous languages, um, and uh, Cambodian and potentially French as well for yeah. for Cambodia. So we're talking about having it translated into six or seven languages, and the idea this time will be to publish them all in those languages simultaneously. Simultaneously. So cool. that process will add a bit of time to the <laughs> to the overall process. Um, but I think it's important to do it that way. I think yeah. it's important um, from a perspective of uh, solidarity, from a perspective of being able to use this book effectively for communication, for education, for advocacy purposes, um, to have it all, you know, at the same time yeah. coming out. So uh, we will have to make agreements with, with local publishers as well, you know, in each country. So it'll take time. So it'll take a little bit of time, but yeah. that that's part of my responsibility in, in this process. And then I should say that there's a there's a second phase to each of these books, which is that before that. Ah, okay, no problem. <laughs> sure. Excuse us. Yeah. evet Adam Shapiro ile beraberiz Frontline Defenders'dan. Türkiye'de bulunuyor şu anda kendisi. Az evvel Meksika'daki mücadeleleri dokümante eden ve genel, genel kamuoyuna e, sunan Lucha kitabını konuşmuştuk. Şimdi niye Türkiye'de olduğu konusundayız zaten. Evet bu e, ikinci bir ürünü olacak. Frontline Defenders'in bir kitap daha çıkacak aslında. iki kitap çıkacak hatta ama tek bir proje altında. E, dünyadan beş ülkeden çevreci aktivistler ve LGBTİ aktivistlerle alakalı iki ayrı e, kitap. Beş ülke neresi? Moğolistan, e, Zambiya, Peru, Kamboçya ve Türkiye e, tam olarak onun kalbinde buradayız şu anda. Yerel mücadelenin global ölçekte ne manaya geldiğini e, ortaya koyacağını söylüyor. Bu beş ülkenin bir araya gelmesinin e, ne amaca hizmet ettiğini açıklarken e, dünya çapında e, bu savunucular neler yaşıyorlar, ortaklıkları neler bunu görmemizi sağlayacak dedi. Beş ülke kısaca e, Türkiye'de ne olup bittiğini söyleyelim. E, şimdi sen de istersen e, notlardan eğer atladığım bir yer varsa Yok. Şu yani Türkiye'de şu anda e, Karadeniz'i e, Karadeniz'e evet. E, konsantre olmaya karar e, çevre mücadelesi için. çevre mücadelesi konusunda Karadeniz'e bakılacak. Burada Cerattepe maden e, evet. direnişi olayı ve ormansızlaştırma ormansızlaştırma evet e, bunun e, üzerinde durulacak. Burada tabii şey e, bütün e, bu diğer ülkelerde de Türkiye'de de hı yerinde gidip görmek ve buradaki e, çevreciler, aktivistlerle tanışmak, onlarla konuşmak, onların e, film kayıt e, edilmesi, dokümantasyonu, dokümantasyonu evet. e, karşılaştıkları riskler, bütün bunlar birebir görüşülecek. Evet, e, bu zaten kendi başına bir zaman alıyor e, diyor. iki kişiler bu arada. Beş ülkede Adam gezmeyecek Adam Shapiro. Bir arkadaşı, e, bir başka e, meslektaşıyla beraber olacak. Ve yanlarında sanatçılar e, olacak esasında. İlk kitabın e, çizeri John Sack. John Sack. E, bu kitapta Kamboçya için çalışıyor. E, ama geri kalan dört ülkede e, ülkelerden e, sanatçılar bu işin illüstrasyonunda Evet her ülkenin kendi yerel sanatçısıyla e, çalışılacağını söylüyor. Evet aynen öyle. Ama John Sack da sanat editörü olarak tüm kitaplarda bir birlikteliği e, sağlamak sağlamaya devam edecek. Evet bir anlatı bütünlüğünün sağlanması için John Sack baş editör. Onun dışında e, Moğolistan, Zambiya, Peru ve Türkiye'den sanatçılar buradaki mücadeleleri Frontline Defenders'ın gördüğü şekilde ki bu arada dokümantasyonu sanatçılara veriyorlar ellerindeki malzemeyi. Onlar da bunu bir çizgi romana, çizgili hikayeye e, Aynen öyle. Hı hı. dönüştürüyor. Evet e, ve e, bu bir süreç. Bu arada Moğolistan e, yani şey Moğolistan, Zambiya, Peru ve Kamboçya'da yaşanan süreçler yani bu maden çalışmaları e, Türkiye'deki Karadeniz'de yaşananlara çok benzer diye de e, söyledi. Her birinde ayrı e, madenler için yaşanan büyük çevre katliamları ve bunlara karşı çıkan çevre aktivistleri, aktivistleri var. var. Evet Karadeniz'deki mücadele böyle hakikaten global bir ölçekte e, tercüme global ölçeğe tercüme edilmiş olacak. Bu arada şunu da ekledi. E, ilk kitaptan öğrendik ki e, bahsi geçen ülke neresiyse oranın diline de bu kitabın çevrilmesi gerekiyor. Evet. Ve eş zamanlı çıkacağı evet. e, gibi bir e, hedef de var. Onun için bayağı bir çalışma görünüyor. Evet Türkçe'ye de çevrilecek öyle gözüküyor. Ya bunun manası var. Dayanışmayı göstermek için tabii ki o ülkenin diline çevirmesi çok önemli. İletişim için daha sonra eğitimsel faaliyetlerde kullanılması için ya da işte bazı savunmalarda da kullanılabilmesi için bunun o dillere çevrilmesi gerekiyor. Ve dolayısıyla 2017'ye kadar sürecek bir çalışma evet, görünüyor. Çok evet. da fazla zaman değil tüm bunları yaparken. Evet ilk kitaptan bu çerçevede sadece konuşmuş olduk yani çevre aktivizmi ile ilgili kısım. Şimdi az evvel bir de LGBT aktivistlerle olan çalışma demişti. So you were saying the second phase that that phase is on the LGBTI activists, no? Uh, no, that that's a separate that's another book. The yeah. the second phase okay. for each each individual book is to to make it a digital version as well. Oh, okay. And okay. the digital side, um, because of course the world we <laughs> live in, uh, this is necessary, I think, is to make the books interactive. Mm-hmm. So the the published book, of course, is the story is graphically told, but um, to be able to give more material, more resources to, and more depth to the stories, um, the the di- when the books are brought to a digital platform, you'll be able to sort of meet the characters and, and look read the stories, but also see full interviews with those mm-hmm. characters. Right. Mm. So you'll be able to click into the story, and that's where, like during the research phase, we film and document everything. um, you'll be able to go deeper into these stories and see the reality behind the, the, hmm. the drawings and things like that. Evet, biz yanılmışız ikinci faz derken daha henüz ilk kitabın ikinci fazı dijitalleştirilme kısmı. Bu da çok heyecan verici. Sorry. ee, şeyin bu kitabın bir de dijital hali. Evet, dijital olacak. hali olup e, daha fazla kaynağa erişim sağlayacak. Yani mesela e, kitabı online e, eriştiğiniz zaman orada yapılmış olan e, yani materyalin derinliğine inebileceğiz. Derinliğine inebileceğiz. Yani orada çekilmiş videolar, e, işte ne bileyim röportajlar, yapılmış görüşmeler e, bunlara e, ulaşılabilir. ulaşılabilir olacak ki bunlar kitapta tabii ki yer alamıyor. Çizgi Kitap roman. çizgi roman. Evet. E, dolayısıyla çok daha bütün kaynağa erişim sağlayacak bu dijital e, olması. So, e, e And this will be uh, simultaneously, right, as well <laughs> with the book. <laughs> Not quite simultaneously with the book. The, digital, we're we st- we're developing at the moment the first platform for the digital platform for La Lucha book. Mm-hmm. Um, the goal is once we have that platform established, then all it is a question of is uploading the content. Yeah. So that you don't have to change the structure. The structure will be existing to be able to receive all the different parts of the content, the drawings, the video, the mm-hmm. photos, the mm-hmm. documents. But you know, uh, this is a technical thing, <laughs> and uh, I've learned from experience that <laughs> not to make promises on, on that on, on timing for that. But the idea would be is that shortly after the book is released, we'd be able to have the digital platform ready as well, again in all the different languages, mm-hmm. and then that's something that can be um, ongoing, so that if there's a new development in the case of, you know, for instance, no. the Black Sea here, and the, the activists updates. there can document what's happening. They can update that to the platform, and so this way it becomes not just a book that has a a, a limited time frame mm-hmm. for when you can, you know, what, of uh, the story. It's something that can continue on. Evet, bu dijital platformun bir diğer faydası da şu olacak e, diyor. <clears throat> şey kitap Yayınlandıktan sonra Laluça'da da öyle oldu. Evet şu anda üstünde çalıştıklarını Hı-hı. söylüyor. Yani bunu bir teknik konu olduğu için bir yapı oluşturup Hı-hı. o yapının bütün e, şeylere öyle uygulanabilir evet. olması. Yani e, işte ne bileyim e, Türkiye'deki çalışma sadece buraya yüklenecek. Hı hı. E, bir gelişme olduğu zaman o ülkedeki o eylemde veya o durumda davada, e, davada o tekrardan güncellenebilecek. Böylece hep e, yani güncel kalmış. Yani zaman kısıtlaması olmuş evet, olacak. Evet. Ki bir kitabın en büyük sıkıntısı o belli bir anda kalması ama bu şeyle beraber dijital haliyle web haliyle beraber de hakikaten daha etkileşime ve işte güncellenmeye, genişletilmeye açık bir e, hali oluyor. cool plan, <laughs> actually. Thanks. <laughs> it's, exciting. Uh, well, what uh, have you done so far in Turkey? Mm-hmm. I mean, you're just here for two or three days, but mm. you, you've been to Ankara and you will be to Black Sea region. <laughs> Yes. Yes. Uh, so yeah, so I went to. I've been here in Turkey for a few days already, and um, I was able to go yesterday to um, uh, Ankara, where there was a um, a court case of a trans activist um, uh, who is somebody from the organization Pembe Hayat, mm-hmm. um, uh, which is a leading uh, LGBT organization in mm-hmm. the country. And um, her case is one, this was actually a retrial of an original case that she was uh, found guilty mm-hmm. um, for, you know, minor charges, but carried a, a fine and a jail sentence. Um, she challenged that in the Supreme Court. It was overturned, and then the prosecution brought a retrial of the case, the original mm-hmm. case. The judge dismissed it yesterday, so it was a success. So I was able to go down and uh, observe uh, the hearing a little bit, um, but then more importantly, um, one of the other things we do as campaigning at Frontline Defenders is we have a video series yeah. of short documentaries profiling uh, the work of different human rights defenders around the world. And so uh, I was able to make um, some interviews for, for one of these uh, short documentaries about um, trans activists in, yeah. in Turkey. dün, e, uh, dün değil evvelsi gün galiba yaşımda sen daha iyi. E, uh, Birkaç gündür İstanbul'da evet. Ankara'daydı. Dün Ankara'da oldum evet. Orada bir davayı takip etmiş adım. Orada bir dokümantasyonda bulunmuş. Bu bir trans aktivistin davasıymış orada. E, Pembe e, Hayatlar böyle. çerçevesinde. Pembe Hayat Derneği'nin Pembe. E, şeyi e, hı E, beraber çalışmışlar. Evet yeni bir yeniden gö, e, davaymış, yeniden görüşmeymiş dava. Daha önce suçlu bulunduğu bir e, davaya itiraz ediyor ve hakim de bu itirazını kabul etmiş sonra bu e, trans aktivistin onlarla e, görüşüyor. Ama bu şey için değil. Şu anda konuştuğumuz kitap için de bir manası olmakla beraber taraftan Frontline Farklı Defenders'ın bir konu. Evet, başka bir video eylem, e, video iletişim e, kanalı için yaptığı mülakatlar. Evet bir kısa e, belgeseller e, havuzu mu diyelim öyle evet. bir çalışmaları olduğundan bahsetti. E, bu, bu da o, evet. onun kapsamında olmuş oluyor. Yeah. So now. Hmm. Uh, hmm. so the next uh, trip, the next part of the time here, we'll be going out to the Black Sea region to Cheditepe and to focus for the research for this book, um, working with a, a, local artist here to do the research and um, yeah. uh, documentation of, of the movement, uh, the uh, Artfin mo- Green Artvin movement, and to understand and, and, see the you know the environment and what's going on, and um, and also obviously to connect with the with the defenders and make sure you know to start the initial phase also of planning for because when we release the books in over, you know it'll be a while, but it, uh, the, what we want to also do is make sure that when we release the books, that we can use them in an effective way for advocacy. So coming up with a plan for local advocacy, for international advocacy, we have to start those discussions really from now, so we can have everything ready in time, you know, when, when the books are released. Evet. E, bu hafta sonu Karadeniz'e e, gidiyorlar. Cerattepe'ye gidecekler. Cerattepe, Artvin evet. Evet. Orada... Oradaki e, hareketi yerinde görmek, bir araştırmasını yapmak, yer almış kişilerle görüşmek. Yeşil, Yeşil Artvin Derneği e, bunun e, zaten öncüsü e, bu şeyin, organizasyonun. E, onlarla görüşmek üzere. Evet ve buradan sağlanan belge, belgelerinde hem yerel mücadeleler süreçte süren davalar hem de uluslararası platformdaki davalar içinde bir nevi işte kanıt niteliği e, taşıyor olduğu gibi bir evet. E, artı şey de var. Evet yani aslında bu paylaşıma açılması ne kadar e, herkesin birbirinin e, durumunu görmesi, paylaşabilmesi gibi bir amaca hizmet edecek gibi görünüyor olduğu zaman. Evet. Okay. For now we have on these questions would you have <laughs> something to add for the ending? <laughs> Um, I would just say, you know, like we, uh, for this, the purposes of my trip now, where where there are certain areas of uh, or, or types of human rights defenders that we're not focusing on for my time here right now. Mm-hmm. But um, we have, uh, as, a, as an organization, we monitor uh, all over the world, um, all different types of human rights defenders. And one thing that we've noticed over the years is um, actually that that uh, freedom of free, freedom of expression uh, activists and uh, journalists in particular um, face quite a, a significant risk uh, in this country uh, for for doing their work and for um, uh, trying to document, you know, uh, human rights issues. And so um, it's something that we have a strong concern about. Um, it's something we've we've um, documented in other when, when some of my other colleagues have come here, yeah. um, and it's something that we continue to pay attention to. So although that's not the focus of my my time here right yeah. now, it, it, that's it's not limited, to say, yeah. <laughs> yeah it's not that's not to say that it's not something that we're we're not aware of and concerned about, and try to work with human rights defenders uh, in these other categories. Uh, well, thank you as well. Thank you so much. Evet, şunu belirtmeden geçmeyeyim dedi. Yani e, organizasyon olarak pek çok insan, e, pek çok e, hak ihlali konusunda çalıştık dedi ve tecrübeliyiz ve burada da işte Türkiye'de gördüğümüz kadarıyla ifade özgürlüğü bu ülkede çok ciddi bir risk altında. Özellikle kendi fikirlerini ifade etmeye çalışan gazeteciler, e, yazarlar zor zamanlar geçiriyorlar. Şimdi benim burada olduğum zaman bunlar üzerine çalıştığım zaman değildi ama başka meslektaşlarım var Frontline Defenders'dan. Bunlar gelip burada dokümantasyonlarda tabii ki bulunacaklar. Çünkü gerçekten endişe duyuyoruz. Burada olup bitenlerden ve bunu da belgeleyeceğiz diye belirtti. So, thank you so much for uh, for this interview and good luck. Thank you. In the Black Sea. and uh, I hope we can come back when we have the book exactly. finished and exactly. we can do something together for this. Yeah, yeah of course. Great, thank you. Bugünkü Açık Gazete'nin de sonuna geldik. 20. yıla özel, 20. yılın bitimine özel e, parçalarla beraber de e, playlistimiz devam ediyor. Dinleyici Destek Projesi özel yayınının 2005 yılında Anima grubu henüz dağılmamışken stüdyoya konuk olduğuna dair bir parça dinleteceğiz size. Vokalde Ceylan Ertan var, davulda Ekin Cengizkan, bas gitarda Murat Çopur, gitar ve mızıkada da Tuncay Korkmaz olacaklar. Anima'dan Yağmur'la gelen adlı parçayı sizlere dinleteceğiz. Ve yarın kaldığımız yerden Açık Gazete'ye de devam edeceğiz. Hepinize günaydın. Günaydın. 别想。 Açık Gazete